Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ նախագահները հերախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցեր։ Արցախի վարչապետը հանդիպել է լույս հիմնադրամի մի խումբ ուսանողների հետ։ ԼՂ գյուղնախարարությունը կաջակցի Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի հողօգտագործողներին։ Արցախի մի խումբ դպրոցականներ ամառային արձակուրդները կանցկացնեն հանրապետությունից դուրս կազմակերպող ճամբարներում։ Պորտուգալիայի հավաքականը դարձել է Եվրո 2016-ի եզրափակիչի առաջին մասնակիցը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հրադադարի ռեժիմը հիմնականում պահպանվել է։ Որոշ հատվածներում տեղի են ունեցել հրաձգային զենքերից կրակոցներ, որոնք էապես չեն ազդել իրավիճակի վրա։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արչև դրված մարտական խնդիրը եւ աչալրջորեն հետեւել առաջնագծում տեղ գտնող զարգացումներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է շահութարկի մասին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, եկամտային հարկի մասին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, մասին հաստատագրված վճարների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, արտոնագրային վճարների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ԼՀ օրենքները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հերախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Նշվում է, որ Օբաման բարձր է գնահատել Ռուսաստանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել այդ ուղղությամբ տարվող ակտիվ համատեղ աշխատանքը ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 6-ին ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Հանդիպմանը զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանն ու հարաբերությունների զարգացման ընթացքին, նաեւ մտքեր են փոխանակել Վիեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումներից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումների, ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ու գործընթացն առաջ մղելու հերանեկարի վերաբերյալ։ Նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման համար բարենպաստ մտնոլորտ ստեղծելու Եվրամիության հանձնառությունը եւ տարածաշրջանում տևական խաղաղություն ու կայունություն ապահովելու ուղղությամբ ջանքերը։ Յուրի խնդրանքով Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հիմնախնդրի լուծմանը խաղաղ բանակցությունների միջոցով հասնելու Հայաստանի ջանքերը եւ վստահեցրել, որ հայկական կողմը պատրաստ է շարունակել կառուցողական քայլերն ու համագործակցությունը ի նպաստ խաղաղության հաստատման ու տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում լարվածյան նորալիքի իրական վտանգ կա։ Այս մասին ասել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Նման կանխատեսումներն իմ մանդատի շրջանակից դուրս են, բայց իրական վտանգ կա։ Եթե այս հակամարտությունը չլուծվի, ապա լարվածության նոր բռնկում կլինի։ Իդեպ մինչ ապրիլյան լարվածությունը սահմանին շարունակական ցածր ինտենսիվության պատերազմական վիճակ էր։ Մի քանի օրը մեկ մարտիկ են սպանվում շփման գծում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Շփման գծում մշտապես ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում եւ դրանք անշուշտ կարող են նորից բռնկվել։ Ես սա հենց այն է, որ մենք չենք ցանկանա տեսնել, ասել է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների կողմից 3 հայ զինծառայողների գլխատման, 15 հայ զինծառայողների եւ խաղաբնակիչների խոշտանգումների դեպքերին Հերբեր Զալբերն ասել է, որ մեղավորները պետք է պատժվեն։ Եվրամիության դիրքորոշումը հայտնի է։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ այսօրինակ վարքագիծը միանգամայն անընդունելի է մեզ համար։ Այդ դեպքերը պետք է հետաքննվեն։ Նրանք, ովքեր կատարել են այդ հանցագործությունները, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այստեղ կասկած լինել չի կարող, ասել է Հերբերտ Զալբերը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հուլիսի 6-ին հանդիպել է Լույս հիմնադրամի Արցախում գտնվող մի խումբ ուսանողների։ Վարչապետը կարևորել է հիմնադրամի գործնեությունը երիտասարդ բարձրորակ կadrերի պատրաստման եւ հայրենիքի զարգացման գործում։ Արայիկ Հարությունյանը ուրախություն է հայտնել, որ Լույսի ուսանողների ամենամյա հավաքն այս տարի տեղի է ունեցել Արցախում, հույս հայտնելով, որ այն կխթանի Արցախի զարգացման ծրագրերում միջազգային լավագույն համալսարաններում կրթություն ստացած հայորցիների ընդգրկվածությունը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությանն ու ապրիլյան իրադարձություններին, կառավարության ղեկավարն ասել է. Առավելություն առաջնագծում ունենալու համար, որը թույլ է տալու քաղաքական process-ներում ավելի վճռական լինելու։ Ամբողջ նպատակը դա է։ Մենք դասերը օգտագործելու ենք մեր հետագա բանակի պաշտպանության աշխարհի բարձրացման Բայց ուզում եմ դուք հավատաք, որ մենք ունեցել ենք փայլուն մարտական գործողություններ, որը ստիպել է հակառակորդին հրաժարվել իր ծրագրից եւ խնդրել զինադադար։ Եթե շարունակվեր մարտական գործողությունները եւս մի քանի օր, առազմավորությունը այնպեսին էր, որ հյուսիսում մենք շատ լուրջ հաջողություններ կունենայինք, ոչ թե բաց թողած դիրքերը, այլ ավելի խորը մխրճելու հնարավորություն։ Վարչապետը պատասխանել է ուսանողներին հուզող մի շարք հարցերի, որոնք վերաբերում էին Արցախի անվտանգության եւ տնտեսական համակարգերին, դրանցում արկա խնդիրներին եւ լուծման ուղիներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունը հանդես է եկել նախաձեռնությամբ, որով աջակցություն կտրամադրի Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի այն հողօգտագործողներին, որոնց հացահատիկային ցանքերը տուժել են վերջին օրերին տեղացած կարկուտի հետևանքով Այս մասին ասել է ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը եւ նշել, որ օգնության կարգով ըստ ցանկատարությունների չափերի հողօգտագործողներին կտրամադրվի աշնանացան ծորենի բարձրակարգ սերմացում։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների ամենաերուն շրջանում բռնկված ապրիլյան մարտերը որոշակի վնաս են հասցրել նաև Մարտունու շրջանի հողօգտագործողներին, բայց տարին խոստանում է բերքարարտ լինել եւ գյուղացուն ձեռնունայն չթողնել։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Մարտոնու շրջանում տարեց տարի ընդլայնվում է շրջանառվող մշակաբույսերի ցանկը։ Եթե մի քանի տարի առաջ հիմնականում ցանում էին հացահատիկայիններ, ապա այսօր նաև հատիկաանդեղեն, եգիպտացորեն, հաճար, հնդկացորեն, արևածաղիկ եւ այլն։ Շրջվարչակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինարարության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ռոբերտ Օհանյանի տեղեկացմամբ նաև ցանկատարածություններն են ընդլայնվել։ Համեմատած 15 թվականի բերքահավաքի ցանկատարածությունները ավելացել են մոտ 4000 հեկտար։ Զրուցակցից հաղորդմամբ ավելանում են նաև մրգատու այգիները։ Վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մոտ 100 հեկտարի նռան այգիներ ավելացել, որը այս տարի սպասում ենք շատ բերք։ Սորադրությամբ նրան իրացման հետ ոչ մի խնդիր չունենք։ Մնացած պատահատունները սպասում են, եթե նորմալ բերք լինի, իրացման խնդիրների մասին արդեն կմտածենք։ Ի կատարում են կառավարության առաջարկած ծրագրերի մարտունեցիները թթենու նոր այգիներ են գցել։ Ռոբերտ Օհանյանի խոսքով Շրջանին տրամադրվել է 10500 տնուտնկիններ, որոնք արդեն տնկված է մոտ 50 հեկտարի չափով։ Տնկիների մի մասն էլ Ռոբերտ Օհանյանի հաղորդմամբ տրամադրվել է բնակիչներին տնամեր ցողամասերում տնկելու համար։ Գյուղատնտեսական վարկերից օգտված հողօգտագործողները զրուցակցից հավաստմամբ նրանց մարման հետ կապված խնդիրներ չունեն։ Մենք վարկեր տրամադրել ենք մեր կոմբայնների վերանորոգման համար, ժամկետները կան դեռ, պիտի բերքահավաքից հետո վարկերը մարեն։ Անցած տարվա տրված վարկերը 100%-անոց մարվել է։ Այս զարգբերումները մարտունեցիներն ունեցել են միայն տքնաջան աշխատանքի ու բարենպաստ եղանակային պայմանների շնորհիվ։ Միևնույն ժամանակ տարիներ ի վեր ռոռոգման ջուրը շարունակում է մնալ յուղացու ամենացավոտ խնդիրը։ Մեր շրջանում հիմնականում խնդրեմը մնում է ոռոգման հարցը, քանի որ եղանակային պայմանները լինում է չորային, ամբարան ամիսներին եւ ոռոգման համակարգ ստեղծել, ունպես օգտագործողները կարան ազատ օգտագործել իրաց Ռոբերտ Օհանյանի խոսքով հողօգտագործողների ունեցած հաջողության գրավականն այն է, որ նրանք բավականին մասնագիտացել ու հմտացել են իրենց գործում։ Նախ ուսումնասիրում են մշակաբույսերն ու նոր մի են զբաղվում դրանց մշակմամբ, այսինքն ստացած բերքի համար մասամբ նաև իրենց մասնագիտական գիտելիքներին են պարտական։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այս տարի Արցախի դիպրոցականներն ամառային արձակուրդների ընթացքում իրենց հանգիստն ու ժամանցն անցկացնում են նաև հանրապետությունից դուրս կազմակերպող ճամբարներում։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Էրիկ Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ սոցիալական առանձին խմբերի դիպրոցականների ամառային հանգիստն այսօրերին անցեկացվում Հանքավանի Հասմիկ, Լուսաբաց եւ Ծաղկաձորի աղբյուր ճամբարներում, որին Արցախից մասնակցում է 200 աշակերտ։ Իսկ հունիսի 18-ից օգոստոսի 2-ը եւ օգոստոսի 3-ից 19-ը եւս 200 աշակերտ երկու երթափոխով Ամառային արձակուրդները կանցկացնի Ծաղկաձորի Տերամար Հայաստան ճամբարում։ Երկրապահ կամավորականների միության միջոցներով Սևանալոջի մոտ գտնվող Ծովինար ճամբարում 10 հերթափոխով կանգստանա եւս 600 արցախցի աշակերտներ։ Բացի այդ, ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների 18, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով ապրիլյան իրադարձությունների հետևանքները, Մարտակերտից 1 եւ Թալիշից 2 բազմազավակ ընտանիքների դպրոցական երեխաներ Օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 7-ը պետական միջոցներով կմեկնեն Հունաստան Սիրոս կղզում հանգստանալու, ասել է Էրիկ Գրիգորյանը։ Հայ ժողովրդի համար մեծ մխիթարություն է, որ տարբեր ազգեր պետություններ ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը։ Հայ ազգին ողջավորում ու գոտեպնդում է այն, որ Հռոմի սրբազան քահանայապետը բարձրաձայնեց այդ ճշմարտությունը։ Այս մասին ասել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Ալ-Մայադին հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում։ Բնական է, որ եկեղեցին պետք է ճշմարտությունը բարձրաձայնի, եւ մենք ուրախ էինք, երբ Վատիկանում Հռոմի Պապը պատմական ճառ արտասանեց, ասելով, որ վերքը պետք է վիրակապվի, որ չարունահոսվի։ Նույն ոգով նա հայոց ցեղասպանության մասին խոսեց այստեղ Հայաստանում։ Մենք հավատում ենք, որ Սրբազան քահանայապետի խոսքերն արձական կգտնեն մարդկանց հոգիներում եւ տարբեր ժողովուրդներ, պետություններ կգան միանալու Հռոմի Պապին դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը որպես 20-րդ դարի գործված առաջին ոչիր մարդկության դեմ, այդ ճանապարհով կանխարգելելու հետագայում նման ոչրագործությունները, որը տեսնում ենք նաև մեր օրերում առանձին ազգերի նկատմամբ, ասել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Անդրադառնալով Հռոմի Պապի այցին Հայաստան, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նշել է, որ Սրբազան քահանայապետի այց Հայաստան ծրագրված էր դեռևս 2014 թվականին։ Հուլիսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը հանդիպել է Հայ բարեգործական ընդհանուր միության ուսանողական ծրագրով Հայաստան ժամանած Սուրքայ երիտասարդների հետ։ Նա կարևորել է միության հետ համագործակցությունը, շեշտելով, որ մեծ ներդրում եւ գործնեություն ծավալող կառույցը դարձել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կարևոր գործընկերներից մեկը։ Իր գործնեության ողջ ժամանակահատվածում Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը տարբեր ծրագրեր, միջոցառումներ է իրականացրել, որոնք ուղղված են եղել Հայաստանի Հանրապետության շենացմանը։ Հատկապես կարևոր են Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում եւ Արցախում իրականացվող ծրագրերը։ Այդ ծրագրերի արդյունքը նկատում է նաեւ սահմանին կանգնած զինվորը։ Փաստը, որ երկիրը շենացվում է, կառուցվում, պարտավորեցնում է զինվորին, որ ավելի լավ տանի ծառայությունը, հետևի անվտանգության ապահովմանը, ասել է Սերյան Օհանյանը, հավելելով, որ հայրենիքի արչև ծառացած խնդիրները հնարավոր կլինի իրականացնել միայն համատեղ ջանքերով։ Մարզասերների համար Պորտուգալիայի հավաքականը դարձավ Ֆրանսիայում ավարտին մոտեցող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչի առաջին մասնակիցը։ Կիսա եզրափակիչում պորտուգալացիները 2-0 հաշվով առավելության հասան Ուելսի հավաքականի նկատմամբ։ Հատկանշական է, որ Պորտուգալիայի հավաքականը Եվրո 2016-ում առաջին հաղթանակը տարավ հիմնական ժամանակում։ Խամբային փուլի 3 խաղերն էլ Ֆերնանդո Սանտուշի թիմն ավարտել էր ոչ ոքի, իսկ 1 քառորդ եզրափակիչում հետխաղյա 11 մետրանոցներով հաղթել էր Լեհերին։ 31-ամյա Ռոնալդոն դարձավ առաջին ֆուտբոլիստը, որը մասնակցեց Եվրոպայի 3 առաջնությունների կիսաեզրափակիչներին։ Հիշեցնենք, որ եզրափակիչի մյուս օղին այսօր վիճարկելու են աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիան ու Ֆրանսիան։ Մեծ պատիվ է լինել առաջին հայ ֆուտբոլիստը Անգլիայի Պրեմիեր լիգայում։ Մանչեսթեր Յունայթեդը Հայաստանում ամենահայտնի ակումբներից մեկն է, ասել է Դորտմունդի Բորուսիայից անգլական ակումբ տեղափոխված Հայաստանի հավաքականի կեսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Մանչեսթեր Յունայթեդի ակումբային հերոստալիքին։ Մեծ հնարավորություն ու նոր մարտահրավեր է ինձ համար խաղալ Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Կձգտեմ ցուցադրել իմ լավագույն որակները։ Գործոններից մեկը Ժոզե Մորինոն էր Manchester United ընտրելու հարցում, բայց դժվար է մերժել այսպիսի թիմի առաջարկը։ Ինձ համար հաճելի կլինի խաղալ Ռունի Իբրահիմովիչի նման խաղացողների հետ։ Հրաշալի մրցաշրջան է սպասում։ Կարծում եմ, ամեն ինչ ճիշտ է իմ կյանքում եւ քայլ առ քայլ առաջ եմ գնում։ Պրեմիեր լիգան աշխարհի ուժեղագույն առաջնություններից մեկն է եւ ուրախ եմ լինել այստեղ, ասել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում 25-25 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է